Докъде, докъде може да стигне Путин? Какво може да го спре? Това ще е темата ни в Хоризонт до обед сега. Надявам се в дебрите на сложната руска политическа сцена да ни преведе руският опозиционен политик Геннадий Гудков. Максимално накратко една сложна политическа биография. В първото десетилетие на 21 век той е депутат в Държавната дума на Русия. В биографията му има и служба в съветските служби за сигурност КГБ, още от времето на Андропов. Бил е и в консултативния съвет на руските служби. ФСБ в различни партийни формирования, включително е работил с парламентарната партия, която крепи монолитността на режима на Путин един на Русия, но от средата на първото десетилетие на 21 век Геннадий Гудков става сериозен критик на режима на Путин и на президентските пълномощия. Създава собствена партия с социал-демократически профил. Участвал е в множество протестни акции, заедно с Борис Немцов и Алексей Немцов Навални, известна е фразата му, че даже ако а, Екатерина II не е имала такива пълномощия, каквито има президента на Руската федерация Владимир Путин. Гудков нарича модела на управление на Руската федерация, цитирам, абсолютна монархия по образец на 18 век. Геннадий Гудков е специален гост в студиото на Хоризонт Добът. Добър ден! Добър ден! Здравствуйте! Здравствуйте! за превода в ефир. Разчитаме на Вилхиям Балтаджан. Благодаря за това. Започнах, господин Готков, с вашата политическа биография, за да ви попитам, има ли политически ресурс в Русия за альтернатива на модела Путин в този момент, като имаме предвид масовите арести на хора, даже ако протестират с бели листа, без лозунги, като имаме предвид заглушаването на руската независима журналистика – това, че качествени медии, неправителствени организации бяха обявени за чуждестранни агенти, тяхната дейност беше спряна. И като имаме предвид факта, че опозиционните лидери са пращани в затвор или изгнание. Да започнем от там. Има ли опозиционен потенциал в Русия? Мы е, сделали презентацию вашей биографии, е, политической с чтобы спросить, Существует ли вообще в России альтернатива, политический ресурс, который мог бы стать альтернативой э, Путину на данный момент, учитывая массовые аресты людей, протестующих даже чистыми листами, без э, какими-либо лозунгами, давление на независимую журналистику, объявление качественных средств массовой информации, неправительственных организаций, иностранными агентами и тот факт, что лидеры оппозиции отправляют э, то ли в тюрьму, то ли в изгнание. Вкратце, существует ли оппозиционный потенциал в России? А, с 2004 года господин Путин э, уничтожает демократию в России. От 2004 година господин Путин уничтожава демокрацията в России. После штурма э, в Беслане, где погибло 331 человек, из них большая часть детей, Были отменены выборы в регионах и началось сокращение свобод муниципального э, правления. След э, атаката в Беслан, където загинаха 331 човека, э, в това число деца, э, бяха отменени всякакви местни органи на властта и тяхната изборност. Започнат те да бъдат назначавани направо. к 2011 э, году были полностью сфальсифицированы результаты выборов. Власть была фактически захвачена. Произошел политический захват власти. През 2011 година пък изборите бяха напълно фалшифицирани э, и практически се, се, се получи политическо оккупиране на властта. Э, до 19 года, до 2019 года в стране действовал так называемый Э, суверенна и демократия. До 2019 година э, в страната действаше така наречената суверенна демокрация. Это была имитация всех демократических свобод, э, но, тем не менее, декоративно проводились выборы, декоративно действовали какие-то еще СМИ, а, вот. Но а, они э, исполняли роль декорации. Парламент был декоративным, но тем не менее какие-то минимальные степени демократических свобод до 19 года существовали. А, Това бяха э, имитация на, демократ... на демокрация, фактически э, фиктивни избори, фиктивни э, назначения, фиктивные э, свобода на словото, э, декоративни, може да се каже, но ну, все пак някакви наченки на демокрация и на свобода на словото до 2019 година имаше. В 2019 году а, а, Путин переходит исключительно на силовое удержание власти, силовое подавление а, любого протеста, политического, гражданского. Разворачиваются широкие массовые репрессии против любых оппозиционных и гражданских активистов. И, по сути дела, началось движение страны к военной хунте, к диктатуре. След 2019 е, година обаче Путин премина към силово удържане на властта, силово а, е, налагане на своите идеи, е, въобще преследване на всякакви протести, преследване на опозиция, фактически до към диктатура. Ну и мы знаем, что э, э сегодня э, оппозиция разгромлена. Мы знаем, что днес оппозиция в России разгромлена. Э, сотни людей сегодня отбывают наказание в тюрьмах по э, фейковым обвинениям. Э, Стотици хора са намират в затвора по фальшивым обвинениям. Десятки людей убиты, включая Дес... Бориса Немцова и Анну Полит... ну, еще раньше Анна Политковская, Мохнаткин, Владимир Мохнаткин. Вот эти люди потеряли свою жизнь, и многие другие. Десятки людей потеряли жизнь, были Десятки... убиты, устранены. от е, хората, които си позволили да се да спротивят на Путин са, вече са убити и Немцов, и Анна Политковска, по-рано и Владимир Махнаткин. Още десетки такива хора има. Добре, това отговаря на моя въпрос. Дали има някакъв шанс да се чуват опозиционни демократически гласове в Русия? Казвате, че не, защото има много силна, силен натиск върху тези гласове. но да ви попитам, има ли хора в рамките на руския държавен апарат, с визия различна от тази на Путин, който започна войната на Русия срещу Украина, които могат да променят или да повлияят на лидера? Э, вы как думаете, существует ли вообще в рамках э, государственного аппарата Российской Федерации такие люди, которые имели бы э, иное видение на будущее, которые могли бы изменить или повлиять как-то на Путина, на отношение к войне, которую... Нет, момент уже утрачен. Россия. <clears throat> Момент уже утрачен. С 19 года э, полностью власть перешла к силовому блоку. Моментът за това е вече загубен. От 2019 година властта е изцяло в ръцете на Силвия Блок. А, и вот мы когда-то давно говорили, много лет говорили о том, что в Кремле много разных башен, то есть разные точки зрения. Не дълги години преди това говорихме, че да, в Кремле има хора с а, различни... Сейчас в Кремле осталась одна башня, это силовики. Точки на а, виждания по въпроса, но сега единствената кула, <laughs> образно казано, която съществува в Кремъл, това са силовиците. И эта башня, к сожалению, сошла с ума. И тези хора, за сожаление, просто откачиха. Поэтому в окружении Путина сейчас нет людей, которые могут осмелиться э, сказать другую точку зрения, чем ту, которую он готов воспринимать, ту, которую ему Е, укладывать в его картину мира. Затова в е, обкръжението на Путин няма такива хора, които биха се осменили да изкажат различно от неговото мнение. Има ли економически интереси, засегнати от ембаргото, които да са достатъчно мотивирани да променят курса на Русия в момента. Множество богати бизнесмени, близки до Кремъл, които обаче сега не могат да ползват благата от своята олигархична близость. Възможно ли, Да, я, я понял, если можно, я без перевода. Да. Для сокращения. А, спасибо. А, дело в том, что сегодня вот та часть элит, так называемых элит Путина, которые в основном лежат, кстати говоря, коррупционные капиталы, вот Э, эти элиты сейчас отстранены от принятия решений. Но... Они, да. Въпросът е в това, че тази част от елита на Путин, която е свързана с инвестиционните или финансовите страна на въпроса, в момента е отстранена от приемането на решения. они, конечно, находятся в состоянии подавленности, подавленности, подавленности депрессии, там, э, очень сильных эмоций негативных, но они не могут влиять на курс Кремля. Те, естествено, са э, притеснени, э, потиснати дори, но те в никакъв случай не биха могли да повлиять на курса на Кремль. Даже, тому же, тому... даже, даже даже тези, които, да кажем, управляват Газпром ли и Газпромбанк ли, защото а, влизаме в а, темата на деня в България. А, кой решава да спре а, гъста за България? Путин лично или Газпром по-отделно? Ну, конечно, Путин. Путин принимает решение, он превратил экономику, он превратил газ, нефть в оружие. В оружие, политическое оружие. И то, что вот он вчера объявил о том, что Болгария не будет получать газ, это исключительно месть Болгарии за изменение ее отношения к путинскому режиму. Путин в момента абсолютно единолично взима всякакви решения, независимо дали става дума за е, э, газ, за нефть или за каквото и э, да е, в това число Э, решението да бъде спряно подаването на газ за България, реално е неговото от личното отмъщение на Путин за промяната в публичното отношение на България към Русия. И вот а, я хочу сказать, может быть, посоветовать болгарским политикам. Я знаю, что в болгарском обществе есть разные точки зрения на Россию, на войну с Украиной. Я хочу дать совет э, болгарским политикам. Путинский режим глубоко враждебен Болгарии и болгарам. Это не друг, это враг. Российский народ и путинский режим – это вот то, что надо различать. Путинский режим враждебен Болгарии. Российский народ, русский народ э, э, дружелюбен и является другом Болгарии. Но между Путиным и российским народом огромная пропасть. И това, което искам да посъветвам българските политици е да разберат, че е, между путинския, Путин, режимът на Путин и рус, руския народ има огромна разлика. Те нямат нищо общо и ако режима на Путин е опасен враг за България, то самия руски народ е добронамерен към България. Но а, друго искам да ви попитам. А, споменавате две неща, които, а, които така будят а, специално внимание. Казвате, че спирането на гъста е лично отмъщение. Отмъщение. Много силна емоция. Казахте и друго. А, на практика обкръжението на Путин откачи, откачиха. Това беше вашият израз. А, а, съшли с ума. Да, да. Какъв е Какво имате предвид? Защото ако говорим за абсолютно ирационални страсти, да. облечени с власт, а какви могат да бъдат опасностите от това? До къде може да стигне Путин? До ядреното копче? Да, до я... това да нападне а, не само Украина, но да кажем България като слаба връзка в НАТО? Я уже начинаю понимать по-болгарски. <laughs> Вот. И хочу сказать, что Путин э, не руководствуется здравым смыслом. Вот чтобы понимать его психологию, э, нужно понимать, что это психология смертельно обиженного и разозленного на Украину человека. Э, Искам да кажа едно нещо, което е сигурно, че э, Путин в своите действия и решения изобщо не се ръководи от здравия смисъл. Това е човек, който е смъртно обиден и просто ненавиждаш в момента Украина. С 2014-2014 года он искал возможность отомстить Украине, э, не дать им нормально жить. Он мстит им за то, что Украина в 2004 году э, стала э, двигаться в Европу, строить свободу и демократию. Для Путина это смертельно опасно. И в этом заключается его главный мотив – не дать Украине строить свободу, и демократию, разрушить страну, не дать украинцам жить лучше – чем россияне, и вот таким образом защитить свою политическую власть. Путин още от 2014 година търси какъвто и да е способ, начин, повод, за да отмъсти на Украина, да отмъсти на Украина не за друго, а за това, че тя просто иска да поеме по един демократичен европейски път на развитие, различен от руския, и което той е изключително озлобен, а, от а, това желание на украинския народ и въобще от идеята, че той може да, украинския народ може да пожелая да живее по-добре от русския народ. Вот можно я добавлю? Обратите внимание. Путин ведет себя хуже, чем оккупант. Хуже, чем оккупант. Он разрушает украинские города, дороги, мосты, госпитали. Ни один оккупант, если он хочет управлять этой территорией, никогда не уничтожает страну. Путин просто тупо уничтожает Украину, чтобы она не поднялась из руин. Забележете, че е, Путин реално е, се държи по-лошо от окупатор. Защото който и да е окупатор, е, не би му и хрумнало да разруши всичко. Да разруши улиците, да разруши болниците, да разруши мостовете, да разруши пътищата. Неговата идея е да срине всичко до основи. Какво според вас може да спре а, тази война? как остановить. Да. Нужна э, консолидированная помощь Запада. Необходимая консолидированная помощь тут. Э, я думаю, что э, Болгария тоже может сыграть свою значимую роль в этом вопросе. Ну, например, в передаче Украине боевых машин МиГ-29 и тех других, э, то есть другой советской техники, которая у Болгарии есть. Според мен и Болгария а може да изиграе своята важна в това, предавайки на Украину. А, самолетите, МиГ-29, които са и други от, а, бившите, от а, руската като история и техника. Путина можно остановить только военным поражением на территории Украины. Это единственный способ. Поэтому нужно сделать все, чтобы Украина могла с помощью Запада одержать военную победу. Для этого очень много делают э, Соединенные Штаты Америки, Британия, НАТО, другие европейские страны – вот я считаю, что это абсолютно правильный путь, только силой. Путин понимает только силу. Он никаких других аргументов не воспринимает. Все остальное он считает слабостью. Только силу, только военное поражение. Путин может да бъде спрян само в, чрез победа в война против него, а, за което доста сериозна помощ в момента оказват а, Съединените Американски щати, Великобритания, другите европейски страни, но а, единственный възможен начин е Украина да победи в война Путин. Той не би могъл да приеме каквото и да е, какъвто и да е друг аргумент, освен силата. А според вас, е, докъде може да стигне Путин и съответно Русия по отношение на страни от региона? Ние видяхме и така една закачка, за игравка с Приднестровието, което влезе в фокуса на Кремъл. Но если я правильно понял вопрос, да, Путин мечтает о том, чтобы одержать Э, выдать э, свои действия за победу, отрезав э, сухопутным коридором Украину от Черного моря. Если бы это он смог сделать, наверное, он бы выдал это за победу, ведь русская пропаганда сейчас говорит о том, что Россия не воюет с Украиной, Россия воюет с США и НАТО. Путин би сметнал и объявил за победа просто ако успее да отреже достъпа на Украина до Черно море, тъй като това с силите на своята пропаганда ще бъде обявено вече за победа и, във война, и то във война а, срещу Съединените щати и НАТО. Великобритания. НАТО. И НАТО в най-напред. Но на самом деле вопрос касался того, по-вашему, склонен ли э, Путин, э, так сказать, развернуть военные действия в направлении Приднестровья, в направлении... Да, именно, вот, именно Или я как раз и державе. хотел сказать, что вот он хочет этим коридором выйти на Молдавию, на Приднестровье, вот его планы. Но Украина никогда с этим не согласится. И мировое сообщество никогда этого не допустит. Поэтому планы Путина, они не имеют под собой никакого реального смысла. Е, идеята именно за да се отреже достъпа на Украина до Черно море, е там да се прокара такъв коридор, ето именно в е, посока, да речем, на Молдова, при Нестрогието, е, но това Украина никога няма. Украина, международната общност, Обединените сили никога няма да допуснат това нещо, аз съм сигурен в това. С, създа или не, А, има ли смисъл от европейските и американските санкции срещу Кремъл? А, санкции? Санкции, которые, санкции, да, а, или нет? санкции экономически направлены на ослабление России, на то, чтобы она не могла стать э, военной державой, способной э, вести серьезную войну. Санкции направлены на ослабление экономического потенциала. Они дадут эффект, они не остановят войну сейчас, они дадут эффект где-то к лету. Вот летом санкции начнут очень серьезно влиять на положение в стране, на благосостояние людей, на а, ситуация. Вот Тези санкции са, а, не са, а, са насочени към отслабването на Русия с цел тя да загуби войната. Но в това... Е- крайна сметка не веднага, а лятото, Но, лятото по-постепенно. Пак с да или не, а, а, да или нет. Има ли смисъл от а, усилията на съвета на Европа, ПАСЕ, която изключи а, конечно, Русия? Конечно, Има смисъл. Конечно. Это очень важные акты, это очень важные акты, в том числе для огромной миграции, которая сейчас идет из России. Из России от Путина сейчас сбежало больше 700 тысяч человек. Мы ожидаем к концу года не менее 1 миллиона, а если ситуация будет ухудшаться, даже еще больше, чем 1 миллион. Това е важно и... этим людям надо помогать. важно от гледна точка на емиграцията от самата Русия, от която от началото на войната до сега са емигрирали повече от 70 хиляди човека. А, няма да е смело да каже, че до края на годината смятам, че те може да, тази цифра може да превиши 1 милион. Да завършим с вашата прогноза. Какво очаквате да се случи и кога? Кога? Колко време му давате на а, този модел на война в Украина? Конвенциональная война с применением конвенционального оружия, я специально э, говорю, я думаю, что она будет исчерпана к середине лета. Като конвенционална война, Наверное, примерно. вероятно ще свърши до средата на лятото. Я надеюсь, что к середине лета Украина одержит на своей территории серьезные военные победы и освободит значительную часть территории. Надеемся, что че до средата на лятото Украина ще Включително дали, Донбас? Дали, ще освободи. Может быть, может быть. Может, быть по крайней Но, э, Но у Путина остается вот ядерный шантаж. Э, Путин сейчас дал команды, мне вчера об этом рассказали, привести в порядок бомбоубежище по всей стране. И эти признаки Э, так же, как и риторика о применении возможности ядерного оружия, она носит, конечно, очень большую, и несет большую опасность. Да, най-страшното е, че Путин е готов да пристъпи към ядрен шантаж, дори вече е дадено разпоръжение, разпореждане за подготовка за приемане на за отваряне на бомбоубежища, които да могат евентуално на цивилното население да се открие, така че той е, до последно най-вероятно ще продължи с е, шантажирайки с тази идея. С ядрения шантаж. А благодаря за този коментар и за гостуването на нашия специален гост в Хоризонт Добът Геннадий Гудков, руски опозиционен политик в момента в изгнание.